mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dragi slušateljice, dragi slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleni telefon, emisiju u suradnji Udruge Sunce, Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj i Radio Splita. E, jutro smo u nešto drugačijem sastavu, e, naime pozdravit ću preko puta sebe direktora komunalnog poduzeća Čistoća, gospodina Miroslava Delića. Dobro jutro. Dobro jutro vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. I naravno već je jako poznati glas na Radio Splitu, Ivana Krstulović, e, pravnica u druge Sunce. Dobro jutro. Tko o čemu vas dvoje o otpadu, naravno. E, naime, tema današnje emisije je upravo i novi plan gospodarenja otpadom kojeg ćemo se definitivno dotaknuti, ali ono što je puno važnije na ovoj lokalnoj razini u ovom trenutku je e, prikupljanje otpada, odvojeno prikupljanje otpada i sve ono što komunalno poduzeće čistoća čini, a što možda građani ni sami nisu svjesni. Tako da evo, možda na samom početku ja bi gospodina Delića pitala e, kako građani često zovu naš zeleni telefon i naše pravnice udruge Sunce, primijetili smo da im je dosta puta nejasno što točno čistoća radi u našem gradu, pa bih možda za početak da razjasnimo koji je točno djelokrug i nadležnost e, komunalnog poduzeća. Pa dobro, evo možda u kratkim crtama da građanima bude što jasnije na temelju nekakvih pitanja koje mi često dobijamo e, vezano za nadležnosti. Dakle, mi smo tvrtka koja se bavi mm, jednostavno rečeno čišćenjem e, javnoprometnih površina na području grada Splita i s prikupljanjem i odvozom komunalnog otpada. Često se u praksi pojavljuju problemi oko nadležnosti kada je u pitanju nekakva park, odnosno zelena površina, e, tada evo mogu odmah reći dakle, da je za to nadležna, nadležna tvrtka parkovi nasadi. S druge strane imate velik broj privatnih površina na području grada Splita koje su nažalost i zapuštene i prepune nekakvog smeća i otpada. E, zakonski je regulirano da te površine moraju rješavati vlasnici tih nekretnina. Dakle, evo to su nekakve stvari koje se najčešće u praksi e, događaju a ipak na svaki način nastojimo te probleme riješiti bez obzira u tom trenutku čiju se nadležnosti radi jer smatramo da je čistoća grada Splita ono što je e, prioritet. E, dosta pitanja bude vezano i za nekakve druge naše aktivnosti, e, prvenstveno kad je u pitanju odvoz glomaznog otpada, dakle evo građani moraju znati da je taj prijevoz glomaznog otpada besplatan za njih, da je po planu E, kakav postoji. Predviđeno da svakom kotaru jedan put mjesečno, dakle određeni dan u mjesecu, odvozimo glomazni otpad na desetak lokacija koje gradski kotar sam predloži. Međutim, normalno u praksi se događa da je taj broj odvoza puno, puno veći jer evo, nažalost, i dio građana se ne pridržava tih termina kad su predviđeni za odvoz glomaznog otpada, pa moramo intervenirati praktički u nekim kotarima svako drugi ili treći dan. Ali dobro, to je sve nešto što je vezano za naš dio posla i evo, sreća imamo E, i radnike i organizaciju koji sve te stvari mogu odraditi bez ikakvog problema i ono što je meni drago kao direktoru je da imamo puno pohvala upravo na toj promptnosti u reagiranju, a drugačije u gradu s obzirom na e, gabarite grada, s obzirom na sami raspored i sve ono drugo što <laughs> kako su karakteristike ovog grada, drugačije ne može ni biti. Evo, čuli smo je da vikendom se radi u, luda lude sate. Ivana, česti su pozivi na zeleni telefon upravo usmjereni na otpad. Evo, sad smo spomenuli glomazni otpad, tu su i građevinski otpad. E, je, je, kakav je savjet građanima? Što da u tom trenutku naprave? Je li za to nadležna čistoća? Gdje ih vi uputite kao pravnice? Pa upravo tako, znači zeleni telefon oko 80% poziva koji su iz grada Splita otpada na otpad i u tim slučajevima mi kontaktiramo. Na <laughs> otpada na otpad. U tim slučajevima upravo kontaktiramo komunalno poduzeće čistoća. E, naime, upiti idu u tom smjeru ili im nedostaje spremnika za dvojno prikupljanje otpada ili e, se interesiraju kada se prikuplja glomazi otpad što je gospodin Delić i kazao, e, što je sa građevinskim otpadom, e, tada mi njih uputimo često puta e, na sljedeće. Znači, ako im nedostaje spremnika, ako im nedostaje novih lokacija. Naime, nije poduzeće čistoća zaduženo za postavljanje novih E, odmah u istom trenutku. Naime, treba se kontaktirati gradski kotar. Kad se kontaktira gradski kotar, onda on predlaže gradu Splitu tu lokaciju, grad Split odobrava i upućuje čistoći. Um, ja to dakle- dugotrajan proces onda? Pa u principu e, i jest, ali je veći problem što građani nisu još informirani i naučeni da na taj način kontaktiraju, mm. već idu direktno ili put, put čistoće ili preko sunca, preko zelenog telefona ka čistoći. E, ja u tome vidim veliki problem jer ako e, stalno zatrpavamo komunalno poduzeće čistoća s upitima koje ono nije nadležno riješiti, ne možemo očekivati brzo rješavanje jer samo produžujemo put. Evo ja možda mogu tu malo i pojasniti, e, upravo na temelju ovoga što vi govorite, dakle tih problema koji se u praksi javljaju, mi smo evo sada na neki način ubrzali e, taj cijeli proces e, činjenicom da je dovoljno nam gradski kotar, dakle e, putem svog ovlaštenog predstavnika, obično je to predsjednik gradskog kotara ili odluka vijeća kotara, da nam dostave točnu lokaciju na koje spremnike treba postaviti, govorimo o novim spremnicima ili o premještaju starih spremnika koji već postoje i to ćemo u istom danu praktički reagirati. Dakle, treba nam samo doći taj mhm pismeni e, dokaz od strane gradskog kotara, jer nažalost u praksi imate puno problema da ljudi onda zovu nas i čistoće i pitaju zbog čega je spremnik na jednom mjestu, a nije 10 metara dalje ili, da, ili 30 metara dalje i tako dalje. Dakle, za sve te stvari su nadležni gradski kotarevi koji moraju odrediti točnu lokaciju gdje će čistoća spremnike koji već gore postoje u našoj tehničkoj službi isti dan postaviti. 539300, telefon je Radio Splita, ako imate neko pitanje, evo idealne prilike da ga sada postavite. E, gospodine Delić, e, što bi još moglo olakšati čistoći da održava naš grad čistim? Imate li još neki savjet, neki apel građanima? Pa savjeta posebnog nema, dakle ja uvijek naglašavam kada je naš posao u pitanju s obzirom na broj stanovnika, s obzirom na fluktuaciju, evo sami smo svjesni turista, odnosno povećanja broja turista koji posjećuju naš grad, normalno je da čistoća sa svojih 300 radnika ako nema suradnju građana, ako nema suradnju, evo kažem, gradskih kotareva, jednostavno taj posao ne može uspješno e, ni obaviti. Dakle, evo, potrebna je jedna sinergija svih ovih čimbenika, dakle, gradskih kotareva kao najnižih oblika vlasti u gradu Splitu, e, svih stanovnika koji na tom području obitavaju i evo nas iz tvrtke Čistoća, za svoju tvrtku mogu garantirati da u svakom trenutku i u bilo koje vrijeme ćemo napraviti ono što se dogovorimo. Dakle, niti organizacijski, niti financijski ne postoje nekakve zapreke, ja to kao e, direktor ove tvrtke mogu garantirati, a evo volio bi da i drugi e, segmenti budu na taj način regulirani da budemo onda još, što se kaže, i puno operativniji i puno efikasniji. E, imamo pozivatelja ili pozivateljicu u Eteru. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. Evo najprije bi pohvalja čistoću jer su jeftiniji nego čistoća u Trogiru ovaj, svaka čast ovaj. E, a što se tiče, ja sam ekonomski osvijesten bio i onda sam dobija e, prijavu sudu ovrhu zato što sam bio, evo, evo da vam samo rečem, u, meni otac ima kućicu u, u, u Trogiru, ovaj, u Drveniku velikome, ovaj. I, i ja sam ovaj, e, ja samo, pošto radim samo kad je vikend i to kad lipo vrijeme biša i nikad skovace nisam plaćao, ovaj, e, e, nisam nikad skovace baca doli, e, nego bi čak i isplita nosio nešto ekološko bi se, onaj, kompost bi činija, razumijete, sve bi se ekološki ponaša, nisam nikad nisam nešto u plastiki kupio, ovaj. Znači nisam koristio i čistoća i trogira me je tužila i evo mi obrika. Eto, zato drugima nalažem da ne bavi se ekološkom proizvodnjom, nego neka škova se bace dike u volje. Evo, i neke druge Evo, priče čujemo. <laughs> Zahvaljujem ovaj gospodinu što nas je pohvalio i to je jedna činjenica o kojoj mi možda premalo ističemo, a to je stvarno da imamo najnižu cijenu u Hrvatskoj, koja je dva i po puta manja nego u Zagrebu, a evo imamo iz naših okolnih gradova Trogir, Omiš, primjere gdje su te cijene njihove puno više. Normalno da nam je cilj evo zadnjih deseta godina te cijene i držimo i da ih ne podižemo, nego da na, račun naše organizacije, fleksibilnosti e, smanjujemo naše troškove kako bi mogli podnijeti sve ove e, puste aktivnosti koje imamo. Ali evo, gospodinu ne mogu u ovom trenutku ništa reći, osim da je nažalost zakonom regulirano da svatko koji ima određenu nekretninu treba plaćati e, taj dio za odvoz komunalnog otpada. Međutim, stiže plan gospodaranja otpadom koji će to vjerojatno promijeniti. Kakav je stav čistoćen pa, prema planu? u načelu, na načelu, <laughs> evo, stav kao mene, kao direktora, mislim i svih nas u tvrci je da bi ti planovi, zakoni i svi propisi koji se donose trebali biti puno realniji, dakle puno više se približiti realnosti, najlakše nekakve stvari donijeti i usvojiti na papiru, a onda u praksi milion problema jer su nekakve stvari ne neprovodive. Dakle, vi možete donijeti bilo kakvu odluku, a ta odluka može biti da evo, od sutra više neće biti ovoliko, ovoliko količine smeća, nego će biti 50% manje. Međutim, mora se shvatiti da postoji jedan e, dugi niz godina koji može do takvog e, rezultata dovesti. Prema tome, e, naš općeniti stav je da evo, prihvatit ćemo sve što se donese, ali kažem samo da ti planovi i sve ti propisi budu što realni. I još je netko s nama u Dobro jutro. Dobro jutro. E, ja bi jednu drugu temu, ali prije toga pohvalila čistoću grada. Gospodin Ljubica Vrdoljak, skupa s vama, neka je svaka, svaka čast. Nego, ulica Kralja Zvonimira koja je najfrekventnija ulica u Splitu. Mnoge manje ulice ukrase svijetiljke na za vrijeme Božića, pa bi vas ja lijepo molila, ako možete intervenirati, ne znam da li je to sem elektra koliko je da je, da stave ukrase i za našu ulicu. Ako su bili prije nekoliko godina, zašto su to ukinuli? Ja vam unapred zahvaljujem, ako išta učinite sve najbolje od srca svima. Hvala također. Evo imamo e, temu koja nije baš za čistoću, ali možemo uputiti možda poziv gradu. <laughs> E, pa upravo je ovo situacija u kojoj građani baš i ne razlikuju nadležnosti čistoće. Naime, što gospođa gospođin upit, e, upravo ide prema gradu Splitu. Uređenje grada u tom smislu, e, blagdansko uređenje grada nije u nadležnosti čistoće, tako da to je djelokrug grada Splita svakako. približavamo se lagano kraju naše emisije, imamo još puno pitanja koja možda nećemo stići obraditi, ali evo probali bi barem možda spomenuti još dvije važne stvari. Prošlog tjedna imali ste jedan važan sastanak na kojem se razgovaralo o Lečevici. Koje su novosti? Pa dobro, evo prošli tjedan smo bili na sastanku kod ministra Dobrovića, dakle predstavnici županije, župan i dožupan i mm, ja kao predstavnik tvrtke Čistoća i gospodin Zaninović predstavnik grada vezano za sanaciju Karepovca. Pa evo možemo reći da su to jedan nizu razgovora vezanih i za sanaciju samog odlagališta koje je postao vidite, jedan gorući problem i normalno izgradnja budućeg centra, budući da su te stvari na neki način prirodno i vezane. Evo ja mogu u ovom trenutku možda samo kratko reći da mi je žao što se u medijima stalno spominju nekakve stvari kao u smislu da se ništa apsolutno ne radi, ne poduzima na povremenim Karepovca, a ja sam evo mogu iz prve ruke reći tri godine na čelu ove tvrtke i da su pomaci strašni učinjeni u smislu ovog organizacijskog, odnosno operativnog upravljanja samim odlagalištem i velike promjene od toga da smo jednu ledinu koja je bila praktički za odlaganje otpada pretvorili ipak u jedno odlagalište koje sada zadovoljava određene kriterije. Normalno da onaj problem ostaje sanacije samo odlagališta jer to je onaj krajnji cilj i nas i grada i svih stanovnika. Ali kad samo kažem da smo u zadnje evo tri godine normalno e, mi kao tvrtka i grad kao vlasnik odlagališta i naše tvrtke e, uložili ogromne napore da se riješe svi imovinsko-pravni odnosi koji su preduvjet uopće za početak sanacije. I evo mogu reći da je da su ti imovinsko-pravni odnosi ti stotinjak parcela koji su gore bili sa svim nevjerojatnim problemima vezanim za utvrđivanje uopće vlasnika tih parcela i rješavanje putem suda, da je grad angažirao e, posebne suce na sudovima koji su samo te predmete rješavali, dakle jedan veliki, veliki posao odrađen i dovedene do, praći do samog kraja i evo po najavama i sastancima koje smo imali i prošli tjedan i u gradu, mislim da će se tijekom siječnja eh, ili najkasnije negdje u veljači raspisati natječaj za početak sanacije odlagališta Karepovac. Dakle, to je jedan veliki ogroman problem koji se 50 godina gurao pod tepih. Odlagalište postoji 50 godina, eh, nažalost prema njemu se odnosilo kako se odnosilo, ali evo kažem, njih par godina smo grad i mi kao tvrtka uspjeli puno toga napraviti, ali ništa praći nismo napravili dok ne krene sanacija i dok taj problem definitivno ne bude riješen. E, slušatelj, gospodin koji se malo prije javio, spomenuo je i kompostište. Što je sa kompostanom grada Splita? Pa dobro, sad ovaj, da ne ulazim u detalje, sve, ti, sve, ti sve te stvari vezane za samu sanaciju, za izgradnju budućeg centra u lečevici se moraju riješiti, dakle da, da budu predviđene sve, oni, sve one aktivnosti koje će u buduće biti, a to je dakle od same obrade Eh, otpada koji dolazi na odlagalište, sortirnica, buduće kompostane, eh, svih drugih stvari koji su vezani za smanjivanje količina koje će se odlagati. Dakle, bitno je da se ispune oni zakonski uvjeti, a to je da se jednostavno veliki, velika količina tog eh, otpada u buduće što više odvaja, ali to je normalno zadaća i nas u čistoći i svih građana i svih uprava i gradskih i državnih koje će doći, dakle da dođemo do onih razina koje su govorene sa Europskom unijom, koje su po meni bile preoptimistične i u prekratkom roku, ali dobili smo nekakve zadaće koje moramo u buduće obaviti. Evo, za sami kraj sami ste nekako nametnuli pitanje odvojenog prikupljanja otpada. E, u Splitu, u gradskim kotarima Varoš grad e, funkcionira pilot projekt od vrata do vrata. Smatrate li da bi se takav, e, takva metoda prikupljanja odvojenog otpada mogla proširiti na cijeli grad u budućnosti? Pa evo, dakle, grad Split je specifičan po mnogo čemu, pa tako i po prostoru na kojem se nalazi. E, praktički centar grada je prostor gdje čistoća više nema nikakvih spremnika upravo iz razloga što je velik broj turista, što se baziramo sve na turizmu i normalno da ne možete imati e, turiste koji šetaju između kontejnera ili spremnika za otpad po centru grada. E, cijeli sustav odvoza kako komunalnog otpada, tako i odvojenog prikupljanja u centru grada je od vrata do vrata. moram reći da s ovim dijelom odvojenog prikupljanja otpada nismo zadovoljni jer to nisu količine koje smo mi očekivali. Dakle, jednostavno jedan dio građana se pridržava ovih uputa i onih termina kada te kesice za papir i plastiku trebaju ostaviti da ih prikupimo, međutim, nažalost, imate i velik dio stanovnika koji se, nažalost, tih termina ne pridržavaju i onda ili ne odvajaju ili te kesice u sasvim trećim terminima ostavljaju i nastaje jedan mali nered koji pokušavamo onda promptno rješavati. Dakle, kao i u svemu, tako i u toj stvari je potrebna suradnja nas, građana i gradskih kotareva da bi te stvari profunkcionirale onako kako mi svi želimo i kako bi grad Split bio još ljepši. Građani su nažalost često puta skeptični, zvali su pa su govorili kako, se, kako su vidjeli u istim kamiončićima da se stavlja jedan, drugi, treći otpad. Kakva, dakle, je vaš dakle, odgovor na dakle, to? Zovu i nas, dakle, svi naši kamioni praši imaju iste oznake, iste naljepnice, dakle vidjeli ste one poruke na kamionima koje smo stavljali. E, ja mogu reći da evo sada imamo za odvojeno prikupljanje otpada e, naše kamione koji umjesto jednog put jedno dva puta tjedno sada jer se količine lagano i povećavaju, dakle dva puta tjedno obilaze sve te spremnike i na području grada Splita mogu reći ovom trenutku imamo negdje oko 1800 spremnika, dakle onih od 1100 litara klasičnih spremnika za odvojno prikupljanje, dakle plastika, papir, tetrapak, staklo. E, tih količina spremnika bi bilo još i više da gradski kotarevi daju dodatne lokacije. Mi u ovom trenutku imamo nekoliko stotina e, kontejnera za odvojno prikupljanje u našoj tehničkoj službi i čekamo evo, samo da nas neko pozove da te kontejnere isti dan postavimo, a pogotovo što i u planu za iduću godinu imamo nabavku također nekoliko stotina takvih e, spremnika. dakle, kao tvrtka smo odradili tu što smo mogli, pripremili, nabavili, financirali, međutim sada nam nedostaju lokacije od strane Kotareva kako bi taj broj povećali i kako bi se udio odvojnog otpada još više povećao. Ono što se možda nameće kao zaključak e, cijelog ovog razgovora je suradnja, suradnja, suradnja. Dakle, i građani, i Kotarevi, i zeleni telefon druge Sunce i na koncu e, komunalno poduzeće Čistoća smo svi zajedno odgovorni da naš grad izgleda čišće, ljepše i zdravije sutra. E, gospodin Miroslav Delić, direktor komunalnog poduzeća, hvala vam na vašem gostovanju. Hvala vam. Ivana, naš glas, tvoj glas će se čuti dalje u emisijama, danas smo bili nešto tiši. E, dragi naši slušatelji i slušateljice, bio je ovo još jedan zeleni telefon druge Sunce Radio Splita. Zovite zeleni telefon na 072 123 456 i dalje, naše pravnice su spremne. Ako biste radije poslali prijave fotografijom, e, tu je uvijek interaktivna mapa za Split, sinja.hr. Pratite stranicu Udruge Sunce na Facebooku, na webu, čuvajte prirodu i budite njen glas. A glas Udruge Sunce slušajte ponovno u isto vrijeme na istom mjestu za tjedan dana. Pozdravljam vas do tada, tonski realizator Stipe Blažević, moje ime je Pinja Poljaković. Ćao, Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 72123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija je izrađena uz pomoć Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske.